Maiatzako gehieta bat ditu gaur azte artea da eta hau berri hon albistegia duze. Berri osarri ratiaren albizte emankizuna fronte, polisarioak mende baldeko Sahararen berrogei urte egindako borrokari omenaldia egin zioten atzo berri Fronte polisarioaren lehen ekintza armatuaren berrogei garren urte urrenaren karira ekitaldi berezia egin zuen berriozarko osarko Sahararen lagunak izaneko kolektiboak atzo. Horren berri emateko elkarte horretako kide izeder nazar entzungo dugu orain. Bueno, ba gaur hogei, berrogei urte bebetetzen dira fronte polisarioak lehenengo ekintza armatua gintzunetik. Baina gertzunetik. Baina gertzunetik. Amar egun lehenago erabakizuten sortzea eta egun indarrean gandarrai. <laughs> Berrogei urte igaro dira, baina polisarioa gauza izan da eusteko. Erresistentzia egientzat garaipena da. Egia da balgoela horrelako nekamen historikoa, eta horri aurre egiteko ezinbestekoa da gure elkartasuna biderkatzea eta gure atxikimendua trinkotzea. Fronte Polisarioak aurten aldarrikatu duen leloa oso adierazgarria da. Indar har dezagun erronka berriei aurre egiteko. Gora Sahara askia, gora Fronte Polisarioa, Sahara jurra. Ilabete beroenetan neskamutiko saharagrei ostatu ematen diete berriozarko familia hauek eta horrez gainera urtean zehar ere lan eskerga egiten dute gure herriko gizartea konzientziatzeko. Duela lau amarka da mendebaldeko saharan fronte polisarioak mantentzen duen borrokaren inguruan. Goizeder, Nazar berriro. Bueno, ba, e, berriozarren duela ja hainbat urte e, ekartzen ditugu hainbat aur, udan gurekin uda pasatzeko, hango ba, klima klima dituen ba, arazoei aurre egiteko eta bueno ba haiei gure elkartasuna luzatu nahi diegu gure haiekin gaudela adierazten nahi diegu eta bueno haie borroka ere gure borroka da Sahara jurra Bai, oraintxe e, egun garaizketan hori ea zer dugun, aurten ekainaren 21 batean edo 22an iritsiko dira eta bueno, ba ja urduri gaude haien esperoan eta hori, irrikitaz Ostiralean agerraldi jendetsua eginen du herrira kolektiboak giza eskubiden aldeko agenda aurkesteko. Ostiralean herrira mugimenduak ekimen bat aurkeztuko du Iruñean Nafarroa datorren aldaketa politikoak giza eskubideen konponbidearen eta bakearen aldeko agenda bat barne har dezan. Salbuespen neurriak eta oraingo espetxe politika Nafarroatik ere gainditzea premiazkoa iruditzen zaie herrira kolektiboko kideei eta hortaz agerraldi jendetsu bat egin nahi dute ekimena aurkezteko. Aekak doaneko eskolak eman ditu hilaren hogeita iruan. Proposamen zehatza hori da, e, ordu betez e, Euskaraz komunikatzen ikastea. Ekimena ostegun honetan hilaren hogeita iruan eginen da, goizeko amaiketatik amabietara, eta arriatxaldeko sei terdietatik zazpi terdietara. Alde batetik, Euskara ezagutzen ez dutenei begirako eskola bat eskainiko diete, oinarrizko gauzak komunikatzen hasteko eta bestetik, dagoeneko Euskaraz komunikatzeko gai direnentzako eskola ere pres dute. Euskara hobetzeaz gain, aekaren metodologian garrantzi handia ematen diote erabiltzaile aktiboa izateari eta eskola horren bidez eh, hori ere landuko dute. Horrez gainera, Auzalor aekako Euskaltegiko taldeak ere eh, eguzki plazan arituko dira, beraz, beste mailatakoak ongi etorriak izanen dira ere, eta ordu betez eh, beraien taldetan kokatuko dituzte. Hori da, herritar orori egiten dioten gonbitea, apuntatzeko eta ordu gozagarri baten bidez Euskaraz komunikatzen laguntzeko. Antolaketa herriazteko izena eman behar da, maiatzaren hogeita bia baino lehen, e, onako telefono zenbakietan, e, bederatzi lau sortzi, iru 0, edota 6, zazpi, 6, bat, lau 0, edota e-mail bidez berriozar abildua Lantze luze lasterketaren azaldu zituen eh, eh, Jose Antonio Bazkezek aurrera betin etxe honetako kirol programan. Lantze luze krosaren antolaketaren andura, arduradun nagusi den Jose Antonio Bazkez berriozari irriatiaren estudioan eh, izan genuen iraganastean eta atzo ere aurrera beti saioan izan zen nengon bidatu. Iragan igandean korritutako herri lasterketa honen nondik norakoak azaldu zituen eh, Bazkezek kategoria ezberdinetako irabazleak aipatu ostean, herriko kolektiboek voluntari sarioek eta patrozinadorek emandako laguntza ere nabarmendu zuen antolatzaileak. Hogeita zortzi edizio hortaz, e, eh, arro zegoela onartu zuen bazkezek, baina datorren urterako zenbait akats zuzenduko dituztela ere gaineratu zuen. Entzun dezagun, Jose Antonio Bazkez, aurrera beti kirol saioan. Colaboración popular del pueblo, podemos decir, Eguski Plaza, con todo esas reportaje fotográfico, con todos esos fotógrafos distribuidos a lo largo del circuito, con esa... Eh, galería en Eguski Plaza, por lo tanto, una colaboración que hace hace, que, hace pueblo? Que hace, eso exactamente. Sí, hace pueblo. al final hace, pueblo nosotros creo que el año pasado, no sé si fue o hace dos, le dimos un, le hicimos un homenaje a, a, Plaza, le dimos una, plaquita plaquica a eso, por su agradecimiento, por el tema de por las fotos, por todo el recorrido, por todo que, hacían todo. Me gustó mucho. Y dedica mucho por el deporte en Berzá, no aparte de nosotros, más deporte. Yo creo que estas cosas hay que tenerlas en cuenta. que al final son varios colectivos trabajando, eh, capitaneados, por así decirlo, por ciertas personas. Por ciertas personas, pero colaborando ahí como pueblo. Eta kirolari dagokionean, e, ba, kirol atal honetan, e, kirola izanen dugu izpide gaur jon. Bai, alaxe da, igandean, Nafarroako lau bider lau, sokatira txapelketaren irugarren jardunaldia. Jokatu zen e, eh, irunean, irugarrena, baina ez azkena, eta hauek izan ziren emaitzak engizonezkoen e, iru, irureun kiloko kategorian, amaiur A dugu lehenengo postuan, eta berriozar bigarren, e, Amaiur B, e, irugarren, basaburua imotz laugarren, kaskailu eta bosgarren eta txantrea azken e, postuan, elduden larun batean, azken jardunaldia jokatuko da, eta bi jardunaldietako edo azken hiru jardunaldietako puntuen batura egin ondoen ondoren lehen bi sailkatuen arteko finala jokatuko da. Kadeteak eh, sailean berriz, berriun eh, laro gehi eh, kiloko kategorian, hauesek dira e, emaitzak berriozar A da lehenbizi amalau punturekin, Andramari bigarren amairu punturekin, berriozar B gure herriko bigarren taldea irugarren da, zazpi puntu terdirekin, eta berdinduta duta ultzama taldea e, puntuazio berberarekin azkena, beriain taldea iru punturekin, eta kasu honetan ere, eluden larun batean azken jokaldia, azken jardunaldia jokatuko da, lau jardunaldietako puntuen batuketa egin ostean, e, lehen bi sailkatuen arteko finala jokatuko da, hau da, berriozar A eta andramarik jokatuko dute final hori. E, bukatzeko emakumezkoek egindako edo emakumezkoen kategoria aipatuko dugu, berriunda irurogei ekiloko kategoria, sakana da lehenbizi amar puntu terdirekin, basaburua imotz bigarren zortzi puntu terdirekin, eta tamales berriozar finaletik kanpo gelditu da, zortzi punturekin, beraz puntu erdigatik, final horretatik kanpo gelditu zaigu berriozar txantrea, azkena da, iru punturekin, eta esan dugun bezala finala, datorrien larun batean jokatuko da, e, sakana eta basaburua imotzen eh, artean e, maiatzako hogeita bost izanen da hori arriatxaldeko seietatik aurrera berrio zarren eguzki plazan jokatuko da final hori eguraldi ona egiten badu eta eguraldi txarra eukitzeko tan e, pilotalekuan, kiroldegiko pilotalekuan eginen da, norgeiagoka hori oroitu gizonezkoen irureun kiloko kategoria, kadeteak berriunda larogei kiloko kategoria, eta emakumezkoak berriunda irurogei kiloko kategorien finalak. Eta orain eguraldiaz mintzatzeko unea heldu zaigu jon. da gaur aste artea iparri aldetik ego aldera odeiak ugaritu egingo dira. Goizean odeiak eta urdinguneak tartekatuko dira. Arratxaldean zerua estaltzen joanen da eta euria eginen du izan ere fronte bat iritsiko da eta temperaturan ez da aldaketarik izango atzokoarekin alderatuta. Eta hoi izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozai irratiaren sintonian fmko eun.zortzian edo orduero interneten eguzkiplaza.neten.